gonna rock it till the wheels fall off. Hold up. Wait. For my to be acting too bold. Take a seat. Hope you're ready for the next episode. Hey. hey, hey, hey Hold up. bela estil, fazendo jus do que eu sempre sonhei. Esse me aqui, nunca abandonei. Essa diz é pros cu que venceu e hoje por dinheiro faz pra burguês. Burguesa, essa eu é jogo na sua cara. Quero só strip, quero só strip, quero só strip. Quero só sweep man. E seu relógio tag é house. Ela desce, cachapa. Essa rapa no meu zigue-zau. Bum, bum, desce, cachapa. Essa rapa no meu zigue Não para, bum, bum, desce, cachapa. Que essa rapa no meu zigue-zau. só sua irmã, hein, boy? Ei, boy, o que cê tá, tá fazendo aqui? Xinga fala gíria, mas nunca te vi. Então já que tá aqui, só leva meus discos, mas antes de ir, deixa sua irmã pra mim. É do Morumbi, deixa vir, com essa raba por cima de mim. As do Alfabi, deixa vir, com essa raba sentando de mim. As do Morumbi, deixa vir, deixa vir, deixa vir. Essa raba sentando mim. Favela estilo, fazendo jus do que eu sempre sonhei. Esse aqui, nunca abandonei. Essa diz é pros cu que venceu e hoje pro dinheiro faz som pra burguês. Burguesa, é só jogo na sua cara. Quero só surf, quero só surf, quero só surf. Quero só sua mano. e seu relógio tag é Ela desce, Que Essa rapa no meu zigue-zague. um. Uh, uh desce cachapa, que essa rapa no meu zigue não para. Uh, uh, uh. Desce cachapa, que essa rapa no meu zigue zaua. Desce cachapa, que essa rapa no meu zigue, quero só a sua irmã, hein? Ei, boy! O que cê tá fazendo aqui? Xinga, fala gíria, mas nunca te vi. Então já que tá aqui, só leva meus discos, mas antes de ir, deixa sua irmã pra mim. As do Morumbi, deixa vir, com essa raba por cima de mim. As do Alfabi, deixa vir, com essa raba sentando de mim. As do Morumbi, deixa vir, deixa vir, deixa vir. Essa raba sentada, it.